Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման հայոց ցեղասպանությունն է Արեմդյան Հայաստանում եւ Օսմանյան Թուրքիայի այլ տարածներում, որ սկիզբ է առել առաջին աշխարհամարտի շրջանում 1915 թվականի ապրիլի 24-ին, ապա եւ շարունակվել մինչեւ 1923 թվականը ամենայն դաշնությամբ իրականացվելով նաեւ արևելյան Հայաստանում եւ արևմտյան Մերսկասպիայի ներկայիս Ադրբեջանի հայաբնակ վայրերում խլելով շուրջ 2 միլիոն մարդու կյանք։ Ապրիլի 24-ին լրացավ 108-րդ տարին այն մեծագույն ողբերգության, որ իր բազմադարյա պատմության մեջ ապրել է հայ ժողովուրդը, եւ որին երբևէ ականատես է եղել աշխարհի քաղաքակիրթ մարդկությունը։ Ժամանակների այդ դարակազմիկ հոլովույթում քանի-քանի նոր գարուններ ու ապրիլներ են ազդարարել երկիր մոլորակի ցաղկոն վերածնունդը բայց աշխարհասփյուր հայ ժողովրդի եւ նրանց հավաքից շատ այլ ժողովրդերի հիշողության մեջ անանց անմոռաց է իր պատմական բնորանում հայ ազգի բնաջնջման այդ սարսափազդու իրողությունը տարիներ տևած հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում, Արևմտյան եւ Արևելյան Հայաստանում, Արևմտյան Մերսկասպիայում, ներկայիս Ադրբեջանում, ինչպես նաև Ջավախքում հայ ազգաբնակչության զանգվածային ոչնչացման այդ ահռելի լայնածավալ ծրագիրը, որ հետևականորեն իրականացրել են թուրքական ցեղասպան կայսրության երիտթուրքական վարչախումբը, ապա եւ նրան փոխարինած Քեմալական հանրապետության կառավարությունը, ունի իր նախադեպ նմանակը մարդկության ողջ պատմության ընթացքում։ Նորվեգացի գիտնական Բևերախույս մեծ մարդասեր, հասարակական քաղաքական գործիչ հայ ժողովրդի ոտնահարված իրավունքների անխոնջ պաշտպան Ֆրիտյոֆ Նանսենի 1916 թվականին գրառած վկայությամբ մեջբերում եմ 1915 թվականին սկիզբ առած այս սարսափներն իրենց հավասարը չունեն պատմության մեջ Աբդուլ Համիդի ջարդերը դատարկ բան են թվում ժամանակակից թուրքերի իրականացրած կոտորացի համեմատությամբ մեջբերման ավարտը Թուրքերը Նույն թվականին իր հերթին գրել է ռուս բանաստեղծ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Վալերի Բրյուսովը։ Շարունակում էին իրենց նախքին քաղաքականությունը, կանգ չառնելով այնպիսի վիթխարի ջարդերի առաջ, որպիսի կատարել չեր հանդգնում Լենք Թեմուրը։ Նախկին քաղաքականություն ասելով, անվանի բանաստեղծն ու մարդասերը անշուշտ նկատի է ունեցել Արյունարբու Սուլտան Համիդի օրոք Օսմանյան Թուրքիայում 1878-1914 թվականներին, այդ թվում առանձնապես 1894-1896 թվականներին ապա եւ 1909 թվականին Ադանայում պետականորեն երագործված հայկական ջարդերը, որոնց զոհ են գնացել այդ կայսրության 100 հազարավոր հայ քաղաքացիներ, առանց չնչին իսկ խտրականության համատարած կին ու տղամարդ ծեր ու մանուկ Առավոտ օրաթերթի հետ տարիներ առաջ 2015 թվականի ապրիլին կայացած զրույցում Գյումրեցի ազգագրագետ Արտաշես Բոյաջյանը նշել է, որ մինչև ցեղասպանությունը Արեմտյան Հայաստանում ապրել է մոտավորապես 4-ից 5 միլիոն հայ։ Նրա խոսքով մեջբերում եմ, արկա տվյալները շատ տարբեր են, առ այսօր ճշտված տվյալներ չկան, որովհետև հասկանալի պատճառներով էթնիկ շատ հայեր թաքցրել են իրենց ցակումը։ Հայ առաքելական եկեղեցին Արեմտյան Հայաստանում անցկացրել է քրիստոնեական բնակչության առաքելական եկեղեցու հետևորդների մարտահամարը։ Այն վկայում է, որ 19-րդ դարի վերջին Թուրքիայում հայերի թիվն ավելի քան 2.5 միլիոն էր։ Բայց Թուրքիայում ապրել են ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հայեր, այլև իսլամացված հայեր, զազաներ, ովքեր որոշ գիտնականների կարծիքով հայերի եւ քրդերի խառնուրդ են։ Չնայած նրանք իրենց առավելապես հայ են համարում, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ཐակցնում են, որ հայ են։ Բայց կենցաղը, մշակույթը ընդհանուր շատ բան կա, սկսած բարերից, ավանդույթներից։ Թուրքիայում զազաների թվականակը մոտավորապես 4 միլիոն է կազմում։ Ներկայումս շատ են վարկածները, որ Թուրքիայում ապրում է մի քանի միլիոն հայ մեջբերման ավարտը։ Ազգագրագետը չի բացառում, որ կայուն ժողովրդագրական աճի պայմաններում հայերի թիվն աշխարհում ներկայումս կհասներ 40 միլիոնի։ Եթե ցեղասպան քաղաքականության առաջին փուլում որ ընդգրկում է մինչ առաջին աշխարհամարտ ժամանակահատվածը, թուրքական իշխանությունների հիմնական նպատակը կայսրության հայազգի մեծամասնության վերացումն էր փոքրամասնության, ապա երկրորդ փուլում նույն աշխարհամարտի տարիներին եւ հետագա շրջանում այն միտված էր հայ ժողովրդի իսպար բնաճնջմանը, ինչպես Թուրքիայում, նույնպես եւ նրա սահմաններից դուրս։ Իրականում դա բնաջնջման մի նոր եղանակ էր, երբ թուրքական իշխանությունները հրաման էին տալիս փաստորեն նրանք ամբողջ միազգի մահավիճեր էին արձակում։ 1918 թվականին գրել է Թուրքիայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաունը։ Այս առումով հատկանշական է նաև 1918-1920 թվականների թուրքական զորքերի արշավանքը դեպի Արևելյան Հայաստան եւ Արևմտյան Մերձկասպիայի հայաբնակ տարածքներ, ներկայիս Ադրբեջան, որտեղ հրի ու սրի մատնվեցին հարյուրավոր բարեշեն հայկական կամ հայահոց բնակավայրեր, այդ թվում առանձնապես Ալեքսանդրապոլ, Գյումրի, Քաղաքն իր շրջակայգերով Արցախի մշակութային ու քաղաքական կենտրոն Շուշին, Շամախին, Նոխին, Գանձակը, Բաքուն, միայն Բաքվում 1918 թվականի սեպտեմբերի կեսերից սկսած, երբ թուրքական բանակը ներխուժեց այդ հայահոց քաղաք, որտեղ Իլրումն բուն բնակիչների կուտակված էին մեծաթիվ հայ փախստականներ հայաբնակ գավառներից, թուրքական յաթաղանի զոհ է դարձել ավելի քան 30 հազար հայը։ Իսկ ահա Շուշիկ Բերթաքաղաքում 1920 թվականի մարտի 23-ի կոտորածների ընթացքում նահատակվել են տարբեր աղբյուրների տվյալներով 8-ից 10000 հայ բնակիչներ։ Միաժամանակ հրի մատնվել ու լրիվությամբ ավերվել են քաղաքի հայկական թաղամասերը։ Իրար փոխարինելու եկած թուրքական իշխանությունները սուլթանական, երիտթուրքական, թե քեմալական այն հանցավոր գաղափարին էին հետամուտ, թե հայ ժողովրդի բնաջնջմամբ կարող են միջազգային քաղաքական օրակարգից ընդմիշտ դուրս մղել հայկական հարցը, առաջնորդելով չկա հայ, չկա հայկական հարց կարկախոսով։ Արդյոք նույն այդ չկա հայ, չկա հայկական հարց կարգախոսով չէ ներկայումս առաջնորդվում ադրբեջանական սուլթանատի թիմ 1 ցեղասպանը նախագահ կոչեցյալ Իլհամ Ալիևը 2020 թվականի աշնան 44-օրյա պատերազմից հետո ամենուրեք ճառաբանելով, թե պատերազմում հայկական բանակի պարտությունից հետո այլևս չկա Լեռնային Ղարաբաղ, հետեապես չկա Ղարաբաղյան հիմնախնդիր։ Ադրբեջանի պրոտոխոս առաջնորդը անկասկած չտիրապետելով պատմությանը կամ տեղյակ չէ եւ կամ քիչ թե շատ տեղյակ լինելով պարզապես թոզ է փչում սեփական հասարակության ու նաեւ միջազգային հանրության աչքին փորձելով համընդհանուր ուշադրությունից հանել հերացել ինչպես պատմական նույնպես եւ ընթացիկ անժխտելի իրողությունները Նախ այն, որ Օսմանյան Թուրքիայում եւ այսօր Կովկասում իրագործված հայոց մեծ եղերնից հետո անգամ հայ ժողովուրդն իր մեջ ուժ է գտել Փյունիկի պես վեր հառնելու համատարած մոխերի միջից ու վերակերտելու իր ազգային պետականությունը, Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, իսկ հետագայում ամրապնդվել, զարգանալ ու բարգավաճել որպես իրավահավասար հանրապետություն խորհրդային միության կազմում իսկ վերջինիս փլուզումից հետո դարձյալ վերածնունդ ապրել որպես միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան ազգային պետություն, հանձինս Հայաստանի երրորդ հանրապետության։ Նույնքերպ Արցախի հայությունն է չնայած թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորքերի հայաջինչ արշավանքներից կրած վիթխարի մարդկային ու նյութական կորուստներին Անցյալ դարի 18-ից 20 թվականներին իր մեջ ուժ գտել ապացուցելու սեփական ճակատագիրն ինքնուրույն տնորենելու կարողանակությունը։ Իսկ նույն դարավերջին կերտելու իր անկախ պետականությունը հանձին Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության։ Եվ ապա Իլհամ Ալիևը ըստ երևույթին չի գիտակցում կամ եթե գիտակցում էլ է, ապա փորձում է աչքաթող անել այն էական հանգամանքը, որ 2020 թվականի պատերազմում ադրբեջանա-թուրքական ջիհադիստական միացյալ ուժերի առաջխաղացումն Արցախյան ճակատում ընդամենը մասնակի հաջողություն էր, ոչ ավելին։ Քանզի Արցախի հանրապետությունը կա եւ շարունակում է վստահաբար գործել նախկին ինքնավար մարզի զգալի տարածքում։ Հետևապես միջազգային հանրության համար, ինչու՞ չէ, նաև հենց նույն պաշտոնական Բաքվի համար այսօր էլ ու վաղն էլ արկա է Ղարաբաղյան հիմնահարցը, որպես միջազգայինորեն արդարացի լուծման ենթակա հրատապ խնդիր։ Չնայած կրկնում եմ Ալիևի պրոտախոս ճարաբանությանը։ Ի վերջո թոնա չմոռանա արևելյան այն իմաստությունը, թե հալվա հալվա ասելով բերանդ չի քաղցրանա։ Բայց վերադառնանք օրվա թեմային։ Ինչպես հայտնի է, իշխանապողությունը, իշխանության կառույցներում սերնդափողությունը որևէ էական փոփոխություն չի կատարել թուրքական ղեկավարության պետական քաղաքականության մեջ, ուղված երկրի քրիստոնյա եւ այլադավան, այլազգի ժողովուրդների հայերի, հույների, ասորիների, եզների վերացմանը եւ կամ որպես նվազագույն ծրագիր նրանց ուծացմանը։ Հատկանշական է, որ նույն այդ քաղաքականությունը շարունակվել է նաև 20-րդ դարի հետագա տասնամյակներում եւ այժմ էլ 21-րդ դարի առաջին տասնամյակներում իրականացվում է այլ դրսևորումներով ու գործիքակազմով։ Արդյոք այդ չեն վկայում մերօրյա իրողությունները մեր զավոր արևելքի հայաշատ երկրներում մասնավորապես Իրաքում, Սիրիայում, որտեղ նույն թուրքական քաղաքականությունն իրագործում է իսլամական պետություն կոչեցյալ միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների միջոցով, որոնց ավազակային արշավանքների թիրախներից են նաև հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց փրկված եւ այդ հյուրընկալ արաբական պետություններում ապաստանած բազմամարդ հայկական համայնքները Միթե Անկարայի նպատակասլաց թելադրանքով չէ, որ հայաթափվեց եւ ավերվեց պատմական Կիլիկիայի հայոց թակավորության վերջին մոհիկան բնակավայրը Սիրիա-թուրքական սահմանի մերզակայքում, ցաղկուն Բարքավաշ Քեսապ քաղաքը։ Միթե նույն հրահանգով չէ ավերակույտերի վերածվել Սիրիական երկրորդ խոշորագույն բնակավայրը, հայահոց ու հայաշունչ Հալեբ քաղաքն իր բազմաթիվ հայկական կառույցներով, եկեղեցական, կրթական, մշակութային, մարզական եւ այլն։ Միթե նույն թիրախավորմամբ չէ ավերակների կույտի վերածվել հայոց մեծ եղերնի սրբոց նահատակած հուշահամալիրը Սիրիայի Դերել Զոր քաղաքի Ալ Ռաշտի թաղամասում։ Հայոց ցեղասպանության տարիներին եւ հետագա ժամանակներում թուրքական այլատյաց քաղաքականության զոհ են դարձել նաեւ քրիստոնյա դավանանքի, անկամ մահմեդական դավանանքի արաբները։ Այս իմաստով 1915-ի նույն ողբերգական ապրիլին ահա թե ինչ է ասել հայոց մեծ եղերնի գլխավոր կազմակերպիչներից մեկը։ Երիտ թուրքական կառավարության ռազմական գործոս նախարար Էնվեր Փաշան իր հանցակից ծովային նախարար Ջեմալ Փաշային Մեջբերում եմ։ Թուրքական կառավարությունն իր ազատությունն ու արժանապատվությունը չի կարող վերագտնել այնքան ժամանակ, մինչև որ թուրքական կայսրությունը չազատվի հայերի եւ լիբանանցիների գոյությունից։ Առաջինին սրով ջարդեցինք, իսկ երկրորդին սովի միջոցով պիտի ոչնչացնենք։ Մեջբերման ավարտը։ Ավելացնեմ, որ լիբանանցներ ասելով թուրք դահիճը նկատի ուներ արաբներին։ Ներկայումս արդեն տասնամյակներ ի վեր նույն ճակատագրին են դատապարտված նաև մահմեդական քրդերը, ում նախնիկ իրենց ճնշող մեծամասնությամբ անցած դարաշրջի հայոց կոտորածների ժամանակ ցավոք կուրորեն անհերատես վայրակ պահվածքով գործիք էին դարձած թուրքական ցեղասպան իշխանության ձեռքին։ Նրանք երևի թե անտեղյակ էին եւ կամ տեղյակ լինելով հանդերձ հապկրորեն չէին պատկերացնում ու չէին սպասում, որ ոչ հեռու ապագայում նաեւ իրենց ապագա ցերուններին է վերաբերում երիտուրքական միություն եւ առաջադիմություն կուսակցության գաղափարախոս ու գլխավոր քարտուղար պանթուրքիզմի գաղափարի ջատագով Նազիմբեի այն խոսքը, որ նա ասել է Տակավին 1915-ի փետրվարին, մեջբերում եմ. Սպանդները եւ ջարդերը կարեւոր են, որովհետև թրքական ցակում չունեցող որևէ տար, ինչ ազգել որ պատկանի, պետք է ոչնչանա մեջբերման ավարտը։ Թուրքական կայսրության ոչ թուրք ժողովուրդների վերացման անհրաժեշտության այդ պնդումը անշուշտ վերաբերում էր նաև քուրդ ժողովրդին, ինչի ականատեսն ենք մեր օրերում։ Ընդ որում հարկ է նշել, որ Օսմանյան Թուրքիայում ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում հայ ժողովրդի գոյության իրավունքի կոպիտ ոտնահարումը, ինչպես որ ներկայումս քրդերինը մշտապես իրականացվել է աշխարհի գերտերությունների անտարբեր ու անկարեկից հայացքի արժե։ Հիշենք Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Սոլսբերիի հայտարարությունը, որ նա կատարել է 1896 թվականի ապրիլի 30-ին Լորդերի պալատում, այն ժամանակ, երբ Արևմտյան Հայաստանում մոլեգնում էին Սուլթան Համիդի ձեռնարկած հայկական ջարդերը։ Հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանելու համար, ասել է նա, պետք է զերծ մնալ ռազմական միջամտությունից, քանի որ անգլիական նավերը չեն կարող բարձրանալ Տավրոսի լեռները։ Իր հերթին, լինելով Օսմանյան Թուրքիայի դաշնակիցն առաջին աշխարհամարտում, կայսերական Գերմանիան նույն կերպ Թուրքիայի ներքին գործն է համարել հայ բնակչության բնաշնջումը, շեշտելով, որ այն ենթակա չէ միջազգային միջամտության։ Չնայած Բերլինի 1878 թվականի հուլիսյան պայմանագրին, որով, ինչպես հայտնի է, վերանայվել է ռուս-թուրքական պատերազմի ավարտի այդ թվում հայկական հարցի վերաբերյալ Սան Ստեփանոյի խաղաղ պայմանագիրը։ Աթե ինչու լկտիության ասիճանի վստահաբար էր հնչում նույն տխրահրճակ Թալիատ Փաշայի հաղորդումը Թուրքիայում Գերմանիայի դեսպանին 1915 թվականի օգոստոսին առայն, թե հայկական հարցն այլևս գոյություն չունի։ Ավելորդ չհամարեք նշելով, որ ինչպես Անտանտի դեմ պատերազմի դաշտում, նույնպես եւ հայկական ջարդերի ժամանակ Թուրքական զորքերը շատ հաճախ գործում էին գերմանացի սպաների խորհրդատվությամբ եւ կամ ուղակի հրամանատարությամբ։ Արդյոք հենց այդ ժամանակ չէր հասունանում հրեական ցեղասպանության հոլոկոստի գաղափարը, որ հետագայում իրագործեց ֆաշիստական Գերմանիան։ Կարիք չկա ուշադրություն դարձել հասարակական կարծիքի վրա, քանզի ով է հիմա հիշում Թուրքիայում հայերի բնաջնջման մասին։ Դերևս 1939 թվականի օգոստոսին հայտարարել էր Ադոլֆ Հիտլերը Օբերզալցբուրգում կայացած երրորդ Ռեխի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ կայացած խորհրդակցության ժամանակ, որտեղ նա օրհնել է ներխուժումը Լեհաստան եւ լեհերի ու հрьяաների զանգվածային կոտորածները։ Բարեբախտաբար երևի տարիներ անց 50-ական թվականներին գերմանական իշխանությունները ճանաչեցին հրեա ժողովրդի հոլոկոստը, իսկ անցյալ դարաշրջանի ռոբերգական իրադարձություններից ավելի քան 1 դար անց ընդունեցին իրենց մեղսակցությունը հայկական ճարտերում 2016 թվականի հունիսի 2-ին ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունն Օսմանյան Թուրքիայում։ Այս համատեքստում արժե հիշատակել նաև Իոսիֆ Ստալինի խոսքը 1921 թվականին Խորթային միությունում Թուրքիայի դեսպան Ալի Ֆուադ Ջեբեսոյին։ Հայաստանի հարցը դուք ինքներդ լուծել եք, Եթե դեռ չլուծված ինչ-որ բան է մնացել, ապա դա նույնպես ինքներդ լուծեք, իսկ հետո տեղեղ պահեք մեզ, ասել էր այն ժամանակ դերևս Ռուսաստանի կոմունիստական բոլշևիկյան կուսակցության կենտրոմի գլխավոր քարտուղարը։ Այս էլ ահա ինչպես ընդունված է ասել մերոնք։ Թեկուզ ինչ մերոնք երբ այլևս գաղտնիք չէ, նաև ցարական թե խորհրդային Ռուսաստանի էական չէ, մեղքի բաժին արեմտյան Հայաստանում թուրքական իշխանությունների եղեռնագործության մեջ։ Այնուամենայնիվ նշենք, անկախության առաջին տարիներին 1995 թվականին Ռուսաստանի խորհրդարանը նույնպես ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, բնականաբար առանց մեղքի իր բաժինն ընդունելու։ Առասարակ աշխարը կարծես թե զարթնում է լեթարգիական քնից, աչքից հեռացնելով անցած դարաշրջին հայ ժողովրդի ապրած մեծ ողբերգության հանդեպ անտարբերության քողը որպես անարարկելի իրողություն, որպես անհերքելի փաստ հետսետե ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունն Օսմանյան Թուրքիայում։ Ներկա դրությամբ արդեն տասնյակ երկրներ պաշտոնապես ճանաչել են այն։ Քիչ է նաև այն երկրները, որոնց տարածքային կառավարման մարմինները նահանգներ, քաղաքներ, հակառակ կենտրոնական իշխանությունների առերևույթ թե իրական անտարբերությանը նույնպես դիմել են այդ քայլին, ընդունելով համապատասխան բանաձևերը։ Սակայն հարկ է նշել, որ մեծ եղերնի միջազգային ճանաչման այս գործընթացը համապատասխանելով հանդես բռնության միջոցով հայրենի բնորանից Արեմտյան Հայաստանից զրկված ցեղասպանության ենթարկված հայ ժողովրդի բարոյական, նյութական ու հողային պահանջատիրությունը այնուամենայնիվ առավելապես բխում է նույն միջազգային հանրության շահերից։ Քանզի հայոց պատմական արդարության ճանաչումն ու վերականգնումը եւս մեկ առիթ ու պայման է, որպեսզի աշխարհը ընդհանուր առմամբ զերծ մնա մարդկության դեմ ուղված նման հնարավոր զանգվածային ոչռագործություններից, նվազեցնելով դրանց հավանականության աստիճանը ներկա եւ գալիք սերունդների կյանքում։ Այլապես, եթե չլներ կամ դատապարտվեր հայոց եղերն Օսմանյան Թուրքիայում, ապա հազիվ թե այն կրկնվեր ֆաշիստական Գերմանիայում հրեաների, գնչուների, լեհերի հանդեպ եւ կամ Ռուանդայում ու Կամբոջայում, Պաղեստինում կամ թե հենց մեր հարևան երկրում Ադրբեջանում, որի կես միլիոնից ավելի հայ բնակիչներն անցյալ դարավերջին 1988-1990 թվականներին ենթարկվեցին բռնատեղահանման եւ արյունալի ջարդերի, ասել է թե դարձյալ ցեղասպանության։ Ընդ որում նույն ոչով ու ձեռագրով, նույնպես պետականորեն, ինչպես որ Օսմանյան Թուրքիայում էր։ Աշխարհը չպետք է մոռանա, որ ընդօրինակվելու հավանականությունն ունի ոչ միայն լավ, այլև առավելապես վատ օրինակը։ Մանավանդ վերջին պարագան, հանցավոր թողտվության եւ անպաշելիության պայմաններում։ Ի վերջո, համայն մարդկությունն է պատասխանատու երկրակնդի ժողովուրդների խաղաղ, ապահով ու անվտանգ ճակատագրի համար։ Միևնույն ժամանակ մենք հայերս հաշվի առնելով մեր ժողովրդի ապրած պատմական թե ընթացիկ ողբերգությունները, պարտավոր ենք առավել քան զգոն ու զգուշ կշռադատ լինել պետությունների, մանավանդ հարևան երկրների ու նրանց ժողովրդերի հանդեպ մեր կողմնորոշումներում։ Երբեք սերնդե սերունդ չմոռանալ, որ հաշտարած թուրքը հայկական բարձրավանդակ ներխուժելուց ի վեր եղել ու շարունակում է մնալ հայ ժողովրդի ողերիմ ճշնամին, իսկ զբանե եւ դարեր ի վեր առ այսօր նոր ու թարմ ապացույց խնդրեմ խաղաղ բնակչության վիրավոր ու գերեվարված հայ զինվորների նկատմամբ թուրք-ադրբեջանական ջիհադական միացյալ զինված ուժերի վայրագործություններն Արցախում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում այնպես որ անձամբ ես եւ իմ ընտանիքը մեր այն հայրենակիցների հետ ենք, ովքեր բոլոր հանրային հարտակներում հայտարարում են. թուրքը մեր ճշնամին Հավարդ խոսքիս խոնարումս հայոց մեծ եղերնի սրբադասված նահատակների անմոռահաց հիշատակին։ Հիշատակն արդարոց օրնությամբ եղեցի։ Ասենք միասնաբար ամեն։ Thank you.